muhtaram aziz jamoatil muslimin birodaroni ikrom aziz va motabar otaxonlar aka ukalar bugun alloh haq subhanahu va taoloning fazli karami ila siz azizlar bilan bir davrada o'tirganimizdan allohni birgalashib eslab duo qilayotganimizdan allohga shukurlar aytamiz bugungi aqiqaga sababchi bo'layotgan aziz farzandlariga uzoq umr baxtu saodat shariatga muvofiq hayot kelajakda yurti uchun xalqi uchun dini uchun millati uchun xizmat qiladigan yetuk bir inson bo'lishligini allohdan so'rab qolamiz azizlar alloh haq subhanahu va taoloning ne'matlari ichida oshkora shukur qiladigan hammalarimiz xursand bo'lib kutib qabul qiladigan ulug' bir ne'mat bu farzand ne'matidir alloh haq subhanahu va taolo xohlagan kishiga o'zi farzand ato qiladi xohlaganga qiz xohlaganga o'g'il xohlaganga ikkisini qo'shib xohlaganda aqim qiladi degan oyat bor buni hammamiz bildik ko'p eshityapmiz alloh haq subhanahu va taolo xohlagan kishiga farzand berar ekan kim farzand ko'rganligi uchun endi mana unga shukur qilishlik alhamdulillah deb shukrona qilishlik albatta buni oshkora qilib qilishlik chiroyli bir shukronalardandir bundan bir necha yillar muqaddam ko'p emas o'n yil balkim o'n besh yil muqaddam o'g'il ko'rsa yoki bir farzand ko'rsa buni shukronasini qay darajada qay holatda olib borishligini ham bilmaydigan holatga kelib qolgan edik bugun o'g'il ko'rdim yaxshilab bir o'g'limni yuvib beraman degan holatda o'g'ilda yuvishlik ya'ni qo'shtirnoq ichida yuvishlik aroq ila yuvishlik odatlari bo'lgan edi axir buni olloh berdiku xoliq bo'lgan ollohim ato qildiku bunga boshqacha bir shukur qilsammikin degan fikr o'ylar yo'q edi chunki buni o'rgatishlikni o'zini imkoniyati yo'q edi aqiqa haqida tasavvur ham yo'q edi ba'zi azizlarimiz qilib turar edi o'sha mahalda ham lekin mana bunday oshkora qilib aqiqalar va bunday bir to'ylarda bemalol suhbat qilishliklar yo'q edi o'sha mahalda yaqin yaqindagina endi mana alhamdulillah xalqimiz hamma jabhalarda hamma yo'nalishlarda o'z erkinligi diniy e'tiqodining hur ibodat qilishlik imkoniyatiga ega bo'lgan bir davrda farzandga shukrona qilishlikda ham chiroyli yo'llarini o'rganib oldik shariatga muvofiq shukur qilish kerak ekan degan xulosaga keldik aqiqa qilmoqlik payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'zlari qilgan va imom buxoriyda sahihil buxoriy kitoblarida e, farzand ko'rsa aqiqa qilishlikka buyurgan hadislarini o'qiganmiz eshitganmiz aqiqa so'zini ulamolar ikki xil holatda aytadilar lug'aviy jihatidan bir xil lug'aviy jihatdan aqiqa bu o'sha aqa so'zidan olingan bo'lib kesmoqlik qirqimoqlik uzmoqlik degan ma'noni beradi arab tilida aqa deb shar'iy istilohda esa ba'zi bir ulamolar aytadiki o'sha aqiqa yetti kunlik o'n to'rt kunlik yoki yigirma bir kunlik mahalda bolani sochini qirqishlik munosabati bilan o'tkazadigan marosimni aqiqa deydilar deydi qirqish deb ba'zi birlar o'sha shukrona qilib qo'yni so'yishlik kesishlik bo'lganligi uchun aqiqa deydi deydilar demak ikkala ma'noda ham o'sha uzishlik kesishlik degan ma'no yotibdi farzandni ko'rganda yetti kunlik o'n to'rt yigirma bir kun yoki qirq kun yoki qachon qodir bo'lganda shukur qilib qo'y so'yib uning sochini olib qilinadigan ehsonga aqiqa deb atalinadi aqiqa farz emas aqiqa vojib ham emas aqiqa sunnat bizni mazhab ulamolarini ko'pchiligi sunnati sunnati mustahabbaga ham ko'pchiligi to'xtalgan bu aqiqani qilishlik palonchi qilibdiku man ham qilaman deb o'zini o'zi jafoga solib qiyinchilik bilan qiladigan narsa emas azizlar balki bu qodir bo'lsa shu bitta qo'y so'yib ehson qilishlik u odamni iqtisodiga bola chaqasini rizqiga o'zining xonadoniga ta'sir qilmaydigan ziyon keltirmaydigan badavlatroq kishi bo'lsa qiladigan amal lekin o'zi sir bolalik yoki qo'li yupqaroq juda ham badavlat bo'lmagan qiyinroq bir holatdagilarga qilishlik shart ham emas balki allohga shukur qilib allohdan umid qilib qachon qodir bo'lganda qilinadigan bir ish xolos azizlar bunga juda ham qattiq berilib ketib bo'lmaydi bizni qo'rqayotganimiz e, avvalgi davrda sunnat to'yini o'rniga endi aqiqaga almashtirib qo'yishlik bo'layotgani sunnat to'yi yo'q bo'ldi sunnat to'yi yo'q ekan shariatda bunaqa sunnat to'yi qilmaydi ekan degan tushunchani hammamiz tushunib yetdik lekin uni o'rniga nomini o'zgartirib aqiqa deb qo'yyapmiz buning uchun o'zini o'zi jafoga qiyinchilikka qo'yayotgan birodarlarimizni ham ko'ryapmiz bir azizimizdan birlari bir birodarlarimizdan birlari juda iqtisodiy tanglikka uchrab qolganligi uchun bir oz yordam so'rab kelgan edilar biz u kishini ba'zi bir tojir bo'lgan yaxshi birodarlarimizga qo'shib tijoratga o'rgatib bir nechta mollarni qildirib u kishini o'sha o'risiyaga yuborvordik borib o'sha joyda bir yil bola chaqasidan uzoqda ota onasidan yiroqda ming mashaqqatlar ila u birodarimiz pul topib keldilar holbuki yangi xo'jalik edi hatto uyini atrofida chor devori ham yo'q edi qaytib kelgandan keyin juda ham xursandlik bilan oldimizga keldi e, ziyoratlashib mamnunligini bildirib o'sha joyda ham ibodatda turganligini va hokazolarni aytib o'sha biz bilan borgan birodarlar ko'p yordam qilib hatto bir oz pul sarmoyaga ham ega bo'lganligini aytdi va uni orqasidan endi men shuning uchun bolamga to'y qilaman deb turib oldi biz aytdikki birodar siz hozir shu bir yil bola chaqangizdan yiroqda yurib qiyinchilik bilan kelib bir yilda topgan pulingizni bir kun ikki kunda sovurib yuboradigan bo'lsangiz isrof qilgan bo'lasiz yaxshisi keling shu pulingizni e, yaxshilik yo'llarga sarflaylik uyingizni chor devori yo'q ana o'shani qilaylik bir oz ortib qolsa bir hayvon qilaylik sizga o'sha pulingizni biz aylantirishlik sirlarini o'rgataylik degan gaplarni qildik lekin man yigitman ko'chada yuribmanku degan hoyi havaslar riyolarga berila boshladi u birodarimiz biz juda ranjigan bo'ldik mayli o'zingiz bilasiz lekin bizdan aytib qo'yishlik dedikda u yigitga ruxsat berdik oradan bir hafta o'tib keldilarda bu to'y degani qiyin bo'lar ekan zahmat ekan topganimiz yetmaydi shekilli domla ozgina qarz berib tura olmaysizmi dedilar biz aytsakki yo'q birodar berolmaymiz yaxshilikka bo'lsa berardik lekin siz qorni to'qlarga ovqat beraman deyotganingiz uchun berolmaymiz yaxshi siz eson omon to'yni o'tkazib yana oldingi holatga kelib qolganingizda sizga yana o'sha rossiya uchun yo'l kiraga beramiz dedik darhaqiqat xuddi shu narsa bo'ldi bu gapni men ezmalanib uzoqdan aytayotgan azizlar shu narsani ko'zimiz bilan ko'rib hammamiz bilib turibmiz ming mashaqqat bilan topgan pulini bir kunda sovurib yuborayotganlarni ko'ryapmiz mayli ehson qilsin domlalar ehsonda gapiryapmiz ehson qilinglar deyapmiz ehson deganimiz bu kambag'al yetim yesirga qilinadigan narsa boy badavlat kishilar unda ham kambag'allarga yetim yesirlarga qilinadi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki eng yomon sharrul valima eng yomon o'tirish valima shunday o'tirishki qorni to'qlarni chaqirib qorni ochlarni tark qiladigan dedi aksar holatlarda shunday bo'ladi bari qorni to'q odamlar chaqiriladi kambag'al beva bechora miskin to'yga ham aytilmay qolib ketadi asli o'zi shularga qilib shularni duosini olishlik uchun bu narsalar tashkil qilingan to'g'ri ahli fazillarni chaqirish kerak oqsoqol ulamolar qorakalar taklif qilinishi kerak lekin asosiy maqsad ehson bo'lgandan keyin buni o'z o'rniga kambag'al yetim yesir beva bechoraga nazarda tutib qo'ymoqlik kerak agar o'zlariga tinch va to'q azizlarimiz bo'lsa marhabo xohlagancha ehson qilsinlar sadoqat qilsinlar lekin albatta aqiqa qilmoqlik shart ekan degan yoki sunnat to'yi yo'q bo'la turib shuni qilaman deb o'zini ming mashaqqatlarga qo'yib qo'yayotganlarga biz hayotingizda topgan pulingizni isrof qilmang balki mana shu pulni o'sha bola chaqangiz uchun sarflang uning o'qishi uning ta'limi uchun sarflang degan bo'lardik <coughs> ammo farzandga shukur qilishlik faqatgina aqiqani o'zi bilan bo'lmas ekan azizlar farzandga olloh bergan farzand shukur qilishlikda ulamoyi kiromlar ikki qismga bo'ldilar ma'naviy shukur amaliy shukur dedilar ma'naviy shukur o'sha bola tug'ilganda unga chiroyli ism qo'ymoqlik allohga shukur qilib mana aqiqa qilmoqlik Э, qodir bo'lsa bir ehson qilishlik tahnik qilishlik shunga o'xshagan amallar bu ma'naviy deyiladi keling avval mana shu ma'naviy shukurni nima uchun bo'lganligi haqida hujjatlari dalillari ila suhbat qilaylik avvalo alloh bergan har bir ne'matga shukur qilishlik talab qilinadi har bir ne'matga shukur qilishlik talab qilinadi go'yoki bozordan bir narsani sotib olib uni narxini berishligimiz lozim bo'lgani singari olloh bergan ne'matga shukur qilishligimiz ham lozim hech qachon bozordan bir savdogardan yoki qassobdan go'sht yoki navoiydan non olar ekanmiz uni haqqini bermasdan ketishligimiz mumkin emas biz uchun albatta haqqini ado qilamiz talashib tortishib bo'lsa ham uni haqqini beramiz chunki undan biz narsa oldik endi bizga olloh shuncha ne'matlarni ato qilayotgandan keyin albatta bunga shukur qilishligimiz kerak ayniqsa hech kim qila olmaydigan barkamol bir inson qilib bola farzandni berib qo'ygandan keyin tabiiyki buni haqqini ado qilamiz shukur qilamiz demak hamma ne'matga shukur qilishlik lozim bo'lgani singari farzandga ham berganligi uchun allohga shukurlar aytiladi ana bundan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan bir sunnat borki buni joriy bo'lib qolishligini sababi o'sha asmo binta abu bakr roziyallohu anhuning tavallud qilgan kunlaridan boshladi asmo binti abu bakr abu bakr siddiq roziyallohu anhuning qizlari oysha onamizning opalari zubayr ibn avom roziyallohu anhuning jufti halollari bo'ladilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni qayin singillari makkadan madinaga sahobalar hijrat qilib ketayotganlarida asmo onamiz homilador edilar o'zlari homilador bo'lsalarda iymon va islom payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bo'lgan muhabbatlarining ziyodaligidan ular bilan birga uzri bo'lsa ham hijrat qilib ketaverdilar va quboga borganda birinchi bo'lib tug'ilgan bola mana shu asmo binti abu bakrning tuqqan bolalari bo'ldi farzandi bo'ldi bu butun musulmonlar uchun xursandchilik bo'lib ketdi chunki yahudiylar gap chiqargan ediki biz musulmonlarni sehrlab qo'yganmiz ular endi bola ko'rmaydi deb turgan edilar asmo onamiz bola tug'ilishligi bilan ularni g'iybatchi va ig'vogar va hech narsaga qodir emasligini ko'rsatib qo'ydilar bola tug'ilganda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga olib bordim deydilar asmo onamiz shunda olib borishligimga deydilar og'izlaridan so'laklarini qo'llarini og'izlariga tiqdilarda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bolamning og'ziga tiqib tanglayiga tekkizib yuqoriga ko'tardi dedilar mana shu amalni tahnik deydi boshqa bir sahobalarda olib kelganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam xurmoni chaynab mana shu xurmo ila qilgan lekin asmo onamiz bolasini olib borganda hech narsa yo'qligidan o'zlari qo'llarida ham bo'lsa tahnik qilib qo'yganlar tahnik degani mana shu tanglayni ko'tarib qo'yishlik marosimiga aytiladi bu demak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qildilar rasulimiz alayhissalotu vassalam bekordan bekor qilmaydilar bir ishni ko'rsatma uchun ham qilmaydilar balki har bir ishlari allohning ilhomi ila allohning buyrug'i ila bo'ladi demak mana shu narsa bolaga zarur shuning uchun bu ham sunnat bo'lib qoldi shu ishni qilishlik lekin bu tahnik degan sunnatni bajarib berishlikda iltimos qilayotgan shaxsni biz yaxshiroq bilib olishimiz kerak birinchidan bu odam ilmlik taqvoli sunnatlarda bajaradigan ayniqsa misvok sunnatini joyiga qo'yadigan tishlarini doimo salomat ushlab og'izlarini pokiza ushlaydigan odam bo'lishligi va o'sha olloh bergan tabarruk og'izdan kalom robboniydan boshqa xayrlik so'zlardan boshqa narsa chiqmagan fahsh so'zlardan uzoq bo'lgan parhezkor bir olimlarga qildiriladi bu og'izga tupurish degan emas azizlar bu tupurish degan narsa yo'q bu bidat lekin mundoq qilib tanglaydi ko'tarib qo'yishlik bir narsani chaynab bu sunnat buni ahli fazil kishilar ahli ulamolar qor akalarga shunday amalni qildirib qo'yishlik bu ham yaxshi amal orqasidan bolani qulog'iga o'ng qulog'iga ozon aytib chap qulog'iga iqomat aytiladida va chiroyli ism qo'yiladi bu bolaning otadagi haqqi bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilar bolaning otadagi haqqi ay yuhsina ismahu ida vulida dedilar bola tug'ilganda uning ismini chiroyli qilmoqlikdir dedilar ozon va iqomat aytilishda ham azizlar juda ehtiyot bo'lmoqlik kerak bir narsa menga ta'sir qiladi sizlarga aytsam sizlar ham taajjub qilasizlar hozir nasroniylarda xristianlarda bola tug'ilganda bolani cho'qintirishlik marosimi bo'ladi ular bolasini olib borib ming dabdabalar bilan o'sha olib borib haligi po'piga olib borib u yerdagi bir suvini olib sepib bu narsalar qilib uni cho'qintiradi shu bilan ular o'sha krishonniy deb xursand bo'lib qaytadi lekin islomning shiori bo'lgan ozon va iqomatni bolamizga aytishlikka biz shunaqa ahamiyat bermaymiz dabdaba qiling demoqchi emasman lekin ba'zilar aytkizish esidan ham chiqib qoladi yoki ba'zi birlar shunchaki bir oqsoqol odamga ozon aytib qo'ying deydi u taqsirimiz ham bu bolaga ozon aytishlik qanaqa tartibda bo'lishi kerak nimalari bor edi nima qilish kerak degan narsani ham bilmasdan shundoq kiradilarda ozonni iqomatni aytib tajvidni buzib harflarini mahrajdan chiqarmasdan kelsa kelmasa aytib chiqib ketaveradi ahli fazil kishiga aytganda edi u ahli fazil ahli olim ilm kishi kirib unga o'ng qulog'iga azonni chiroyli qilib aytib orqasidan azon duosini qilib chap qulog'iga iqomatda aytib farzandni berganligi uchun shukrona duolari bor o'zi allohdan so'raydigan hatto buni ibodati islom turkiy ibodat islomda ham berib qo'ygan duolarini qilib allohga shukur qilib o'sha joyda bolani ismi sharaflari chiroyli aytilib odam alayhissalomni millati ibrohim halilullohning ummati odam alayhissalomni farzandi ibrohim halilullohni millati muhammad alayhissalotu vassalamning ummati ekanligi dini islom kitobi qur'on qiblasi kabatulloh ekanligi va ismini bundoq bo'lganligi va mana bu ismning ma'nosi shunday bo'lishligi ota ona ham ismni chaqirayotganda man talaffuzlarini shunday e'tibor qilishligi haqida haligi ahli ilm aytib o'sha bolaga tahnik ham qilib berib haqqiga duo qilib chiqib ketar edi lekin ming afsuslar bo'lsinki mana shu amal juda ham bee'tiborroq bajarilar ekan yaxshi qora bor ahli ilmlarimiz bor ana o'shalarga murojaat qilinishi kerak juda ham chiroyli bo'lar edi bolaga ozonda aytishlikda iqomat aytishlik bu o'sha bolaga birinchi bo'lib hech narsa boshqa narsa kirmasdan turib agar o'zi iloji bo'lsa tug'ilganda otasi olabo hali hech narsa eshitmasdan turib qulog'iga ozon iqomatda aytib qo'ysin boshqa narsani kirmasdan turib birinchi allohu akbar kalimasi kirsin ekan bu juda ham chiroyli bo'ladi agar imkoniyati bo'lsa bo'lmasa unda sabr qilib turiladi va unga chiroyli amallar bilan bajariladi ism bobida azizlar juda ham hushyor bo'lish kerak ism qiyomat qoyim bo'lganda bola otadan davo qilib oladigan narsa ekan meni ismimni nima uchun bunaqa qo'yuvdingiz meni ismimni ma'nosida na bir musulmonlikka na bir ummatlikka dalolat qiladigan hech narsa yo'q nimaga bunaqa ism qo'ygansiz deb ertaga davo qilmasligi uchun bolaga chiroyli ism qo'yiladi ismni qo'yishlikda otasi yoki onasi o'zini manfaatini ko'zlab qo'ymaydi balki likulli ismin musamma deydilar hamma ismni bolaga ta'siri bor siymosi bor ism yaxshi bo'lishligi ham bolani tarbiyasiga va boshqasiga ta'sir qilar ekan ertaga bola ismidan uyalib ismini buzib aytib yoki tahallus istab yurmasin ekan chiroyli bir ismlarni qo'ymoqlik kerak lekin bir paytlar mana shu ismlarni siyosiylashtirishlik holatlarini ham boshimizdan o'tkazdik biz o'tkazmagan bo'lsak mana kattalar ajdodlarimiz o'tkazdilar dadalarimiz otalarimiz kattalarimiz ko'rdilar bolasini ismini o'sha yashab turgan siyosatiga to'g'ri qilaman deb oktyabr marks lenin engels stalinni ismlarini harflarini qo'shib melis deydigan bo'ldi buni bu yerda hamma yaxshi biladi g'alati g'alati ismlar tamomiyla musulmonga oid bo'lmagan ismlarda aytishlik odat tusiga kirdi keyinchalik alhamdulillah bu narsadan biz bir oz qochib e bu ism ekan buni chiroyli qo'yish kerak ekan degandan keyin ha ba'zi birlar endi ism qo'yishlikda kattalarimiz yoshlari o'zlari qo'ysin endi o'zini orzu havasi bo'ladi deb yangi kelin kuyovlarni o'ziga berib qo'ygandan keyin bular nima qiladigan bo'ldilar agar kuyov to'ramiz yaxshi sportga qiziqadigan bo'lsa yaxshi bitta futbolchini ismini qo'yadigan bo'ldi shunaqalarni topib topib qo'yadigan bo'ldi ayolga ixtiyor berilsa ayol tabiiyki eng yaxshi artistni ismini izlaydi lekin hech kim savol bermaydiki bu qo'yilayotgan ism bilan ertaga bolam qiyomatda chaqiriladi degan tasavvur bo'lmaydi qo'yingki diniy ism qo'yyapman degan taqdirda ham ahli ilmga murojaat qilmasdan xatolikka yo'l qo'yilib qo'yishi mumkin masalan abdul rasul abdul g'ulom deb qo'yib qo'yishligi mumkin emas azizlar men bunaqa ismlardan juda ham ko'p aytishim mumkin lekin mabodo shunaqa ismlik birodarlarimiz bo'lsa qalbiga ozor berib qo'yishlikdan qo'rqaman ismlarni qo'yayotganda ayniqsa abd degani bu qul degani qul abdidan keyingi qo'shiladigan qo'shimcha arab grammatikasida buni izofa deydi muzof muzofini ilay bo'lib keladi o'sha izofa qo'shilish deyiladi o'sha qo'shilayotgan qo'shimcha ollohni ismi bo'lishi kerak boshqaga qo'shib bo'lmaydi buni masalan abdulloh abdurahmon abdul hafiz abdul basid abdul samad shunday kelaveradi samad bo'lgan abdurahmon bo'lgan rahmon bo'lgan ollohni bandasi rahim bo'lgan ollohni bandasi g'affor bo'lgan ollohni bandasi degan ma'no bor demak o'sha abdidan keyin ollohdan boshqasini ismini qo'yib qo'yishlik bu gunoh bo'ladi ertaga shu bolamiz katta bo'lganda yoshligidan o'zi ismi aqidaga xilof bo'lib balkim kelgusida katta bir olim bo'lib xalqni orasida qiyinchilik holatga tushib qolishi mumkin shuning uchun hatto o'zimizcha diniy yo bir islomiy urfiy bir ism qo'yaman deyayotgan mahalimizda ham ahli ilmga murojaat qilib qo'yish kerak ayniqsa bizni juda ko'p ismlarimiz arab tili talaffuzida bo'lgandan keyin o'sha talaffuzi bilan aytilishi bilan ayta oladigan bu ahli ilm bo'ladi buni albatta e'tibor bilan ismlarni qo'ymoqlik kerak azizlar bolani ertaga bizdagi haqqi bo'ladi keyin nimani orzu qilib qo'ysa o'sha orzusiga yarasha olloh beradi olimlarni ahli fazillarni sahobalarni orzu qilib qo'ysin bolasiga man bir gapda aytaman bir ikkita joyda aytganmiz o'zimizni e, holatimizda bo'lgan bundan besh olti yil burun bo'ldimi bir kino chiqdi hamma o'sha kinoga juda qattiq berildi haligi shaytanat degan kinoga hamma juda oshiq bo'ldi o'sha mahalda man bir beshta oltita bolaga ozon aytishimga to'g'ri kelib qoldi muxlislar olib boradi domla o'g'il ko'ruvdim azon aytib bering nima ism qo'yaman desam asadbek deb ism qo'yib bering dedi ayni o'sha kino qizig'iga chiqqan mahal men keyin aytdimki yaxshi gap asadbekma asadulloh deb qo'yaylik hazrati alini taxalluslari bo'lsin ollohning she'ri degan ma'no bor shunaqa qilib qo'yaylik desam birlar aytadi yo'q yo'q tasir men u asadulloh hazrati ali emas hali shaytanat kinodagi asadbekni orzu qilyapman bo'lmasa o'sha artistni o'zini qo'ying deb u asadbek u artistni ham ati emas o'zi desak yo'q o'sha asadbek holbuki o'zi u e, salbiy odam bo'lib ko'rsatilgan ijobiy emas lekin shuni qo'yyapti man aytdimki ho'p nimasiga orzu qildingiz uni mundoq o'ylab qarasangiz odamlarni haqqini oladigan bir yo'l to'sar bir o'g'ri kisovullarni boshlig'i bo'lib ko'rsatilganku kinoda nahot bolangizni shunaqa bo'lishini xohlaysiz judayam agar bolangizni shunaqa birovlarni qudan qo'rqmaydigan shunaqa hech narsadan tap tortmaydigan bo'lishini orzu qilayotgan bo'lsangiz keling haligi yana bittasi bor shomil o'shani qo'yib beraman dedi yo'q yo'q deydi asadbek qo'ying demak insonlar o'zini niyatiga qarab bolaga qo'yyapti ismni lekin aslida alisher navoiy singari mana ulug'bek bobolarimiz qancha qancha o'tgan ulamolarimiz bor diniy ulamolarimiz dunyoviy ulamolarimiz hozirgi ham asr ham davrda yashayotgan ulug' ulug' kimsalar bor ana o'shalarni ismini qo'yish kerak mana shu bolani otadagi haqqi bo'ladi azizlar ertaga qiyomatda so'raydigan shuning uchun bu ham biz yuqorida aytgan ma'naviy shukurga kiradi bolaga chiroyli ism qo'yib ozon iqomatlarda qilib duo takbirlardan keyin inshaalloh mana bolani sochi olinadi bolani sochini olish marosimini ham hali aytganimizdek ba'zilar aqiqa deydilar shunda lekin qo'y so'yib aqiqa ham qilinadi lekin yashayotgan hududimizni hisobga olib qish sovuq qirov kunlarida shu narsani bajarishlik bolaga ta'sir qiladigan bo'lsa mayli buni vaqtincha qoldirib tursa ham bo'ladi ammo imkoniyati bo'lsa bemalol bo'lsa kunlar issiq bolaga ta'sir qilmaydigan bo'lsa albatta bu sunnatni ham bajo qilib qo'yish kerak orqasidan qodir bo'lsa mana aqiqa so'yiladi payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam nabiralariga aqiqa so'ydilar qo'y jonliq so'ydilar imom buxoriyning sahihil buxoriy kitoblarida mana shu aqiqa bobida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aqiqa qilsalaringiz o'zingiz ham yeng va boshqalarga yegizing dedilar shundan kelib chiqib aytyaptiki demak aqiqa qilganda savol tug'iladi ota onasi yesa bo'lmaydimi u bekorchi gap ota ona yeyishlikka buyuryapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zinglar ham yenglar va boshqalarga yegizinglar deyapti boshqa bu yerda gap yo'q shukur qilib qilinayotgan amal xolos qodir bo'lsa allohni inoyati ila shu ishni qilib qo'yadi bu biz aytgan hozirgi ishlar hammasi azizlar ma'naviy shukur shu bilan ma'naviy shukur nihoyasiga yetadi allohga shukur qilib aqiqa qilib ism qo'yib ozon iqomat tamom qutildi ba'zi biriga bir necha daqiqa ketdi ba'zi biriga bir necha kun ketdi bir soat ketdi tugaydi shu bilan lekin ikkinchi shukur bor bu amaliy shukur endi amaliy shukurga qattiqroq e'tibor beriladi bu uzoq yillar davom etar ekan amaliy shukur o'sha farzandni ato qilib bergan ollohni tanitadigan qilib tarbiya qilib qo'yishlik abu lays samarqandiy tambihul g'ofining kitobida juda bir ajib hikoyani keltiradi hazrati umar roziyallohu anhuni oldilariga bir arobiy kelganligini o'qiganlar bor buni hozir tarjimalari ham chiqdi balkim bu zaif turkumdandir lekin ajib bir o'rnak bor hazrati umarni oldilariga bir arobiy kelib ya amir al mo'minin siz guvoh bo'ling meni balog'atga yetgan katta bir bolam bor sizni oldingizda bolamni oq qilaman dedi amir al mo'minin aytdilarki ittaqi minalloh ollohdan qo'rqing bolangizni oq qilishligingiz hamma amalini bekor qilib olishingiz ertaga jannatni hidini hidashi ham nasib qilmay qoladi bolangizga bundoq qilmang deb aytdilar lekin u qattiq turib oldi shunda bolani o'zini chaqiringchi dedilar kirgandan keyin bolaniga hazrati umar roziyallohu anhu nasihat qila boshladilar nega otangni behurmat qilding nega undoq qilding mana oting oq qilaman deyaptilar ya'ni oq shu aqiqada qaviyam oq degani kesishlik ota o'zini rahmatini kesib yuboraman o'g'lim bilan aloqamni uzib yuboraman deyapti u yerda ham o'sha oq so'zi ishlatilyapti shunda bola amir al mo'mininga qarab ya amir al mo'minin meni ham farzand sifatida otamda haqqim bormi dedi al mo'min aytdilarki bor haqqing birinchi haqqing sen tug'ilmasdan turib dedilar bola hayron bo'ldi men tug'ilmasdan turib otamda nima haqqim bo'lishi mumkin degan edilar sen tug'ilmasdan turib bo'ladigan haqqing otang shunday senga ona topib bersinki o'sha onangdan sen hijolat topib qolmagin dedi bola aytdiki so'rangchi otamdan onam kim ekan onalari shunaqa bir yengil tabiat ko'pchilik orasida raqqosalik qiladigan shunaqa bir badxulq ayol edi ekan arzon mahrga uylanib olgan edi ekan bola aytdiki demak otam meni haqqimni ado qilmabdida birinchi haqqimni shunday ayolni bolasi sifatida men birodarlarim o'rtoqlarim ichida işte sharmandaman dedi hozir yoshlarimizga ham e'tibor qiladigan jihati shuki uylanayotganda faqatgina o'zini nafsini shahvoniy hirsini qondirishlik yoki vaqtincha yoshlarcha bo'layotgan xom hayolgagina berilib qolish kerak emas ayol tanlayotganda ota bechora ey bolam mana shuni oling juda asl chiroyli xonadondan muslima diyonatli ota onasi fahmi farosatlik desa e xunuk ekan qomati xunuk o'zi xunuk ko'zi xunuk qoshi xunuk man manaqa bir xurliqosini olaman deydi uni e'tibori yo'qki ertaga buni xulqi qanaqa ekan diyonati qanaqa ekan ertaga shundan tug'ilajak farzandimni men hijolatga qo'yib qo'ymaymanmi degan holatni o'tkazib qo'yish kerak mana amir al mo'mininga shu bola savol beryapti nima haqqim bor deyavdilar haqqing sen tug'ilmasdan turadi otam bu haqqimni bajarmadi dedilar yana nima haqqim bor deyadilar ikkinchi haqqing sen tug'ilganda senga chiroyli ism qo'yishlik edi dedilar otamdan so'rangchi menga nima ism qo'ydik nima ism qo'ygansiz degandilar biz arobiy badaviy bir sahroviy xalqmiz bola tug'ilganda ko'zimizga birinchi nima tushsa shuni qo'yamiz bunga ko'r shapalak deb ism qo'yganman dedi ko'zimga shu ko'ringan bola tug'ilganda bola aytdiki demak otam meni ikkinchi haqqimni ham ado qilmabdida dedilar uchinchi haqqim nima payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytganlar yuallimahu aqala aql rivojlana boshlagandan ta'lim berishlik hunar ilm birinchi qur'on ilmi allohni tanitishlik hunar kasb bir ta'lim o'rgatishlik otamdan so'rangchi menga loqalla bismillohni o'rgatdimikin dedi so'rovdilar yo'q o'rgatmadim al mo'mina haligi odamga qarab siz nimaga kelyapsiz meni oldimga dedilar ha o'g'limni oq qilgan vallohi bi biyadihi meni jonim qo'lida bo'lgan ollohga qasam ichib aytamanki siz o'zingiz o'g'lingizga oq bo'lib qolibsiz o'g'lingiz sizni kesib qo'yibdi rahmatini qum anni bu yerdan chiqib keting dedi mana shu narsalarga e'tibor berishlik lozim bo'lar ekan azizlar bu o'sha farzandni boshidan bizga qo'yilayotgan burchi farzand tug'ilgandan keyin uni salomat qilib katta qilib olishlik yoshlik chog'ida mas'ul ekan ota ona bola toki issiq sovuq nima ekanligini o'ziga zarar yetadigan narsalarni bilib olgunga qadar bolani ehtiyotlab turishlik bolani otadagi onadagi haqqi ekan kuydirib qo'yishlik bexosdan qaramaslik bee'tiborlik qilishlik va hokazolarga ham ota ona javobgar bo'lib qolar ekan chunki bola hali bu narsani tushunib yetgani yo'q qachoniki mana shu narsani ushlasa issiq va kuyishligiga farosati yetib elektr tokini ushlaganda o'lib qolishlik darajasiga yetgandan keyingina mas'uliyat uni o'ziga o'tarkan lekin unga qadar ota onani iznida bo'lib ota onani zimmasida turar ekan shu bolani ehtiyotlab turishlik mana shunday haqlarini bajarib qo'yishlikda azizlar ota onalar hushyor bo'lib qilishligimiz kerak lekin hali aytib o'tganimdek hozirgi kunda mana shu tomoniga kamroq e'tibor beramiz ekan meni ikkinchi yana bir narsa ko'p hijolat qiladi mana umid bilan farzand boqib katta qilib qo'yyapmizu men bu yerda farzandni qanaqa tarbiya qilish haqida gapirmoqchi emasman gapira olmayman chunki mana bu yerda domla tog'am o'tiribdilar hoj dadamlar o'tiribdi bu yerda oppa oqsoqol otalarimiz o'tiribdi meni otam bilan teng bular bola tarbiya qilishni mendan ko'ra yaxshi biladilar men o'zimni otam tengi odamlar oldida ey bolangni bunaqa tarbiya qil deb o'zim bola bo'lib gapira olmayman mani uzrimni qabul qiladi kattalar bu gapirayotgan gaplar men faqat ustozimdan eshitganim yoki kitobdan o'qiganim xolos lekin asli men shu kattalardan so'rab bolani qanaqa tarbiya qilay domla buva deydigan odamman chunki men hali o'zim bitta bolani chiroyli qilib ko'rsatib qo'yganim yo'q shuning uchun man uzr so'rayman kattalardanki bu gaplarni meniki deb qabul qilmanglar faqat men o'qigan yoki eshitgan narsamni aytib qo'yyapman xolos ammo bola tarbiyasida bizlarda eskidan bo'lgan tajriba kuchlik hammalarda bo'lib kelgan lekin avvalgi johiliyat bo'lganmi o'sha ba'zi narsalarga bee'tibor bo'lib qolinadi masalan oddiy narsalardan boshlaymiz bolamiz balog'at yoshiga yeta boshladi savol tug'iladi hammamizda balog'atga yetganda nima qilish kerak edi degan bola balog'at yoshiga yeta boshladi otaning vazifasi tezlik bilan bolaga endi g'usulni o'rgatmoqlik edi tahoratni o'rgatmoqlik edi lekin biz buni qilmaymiz toki bolamiz katta bo'lib uylanadigan darajaga kelgunga qadar ham ba'zan g'usul nimaligini bilmay o'tib ketib qoladi katta bo'lib qoladi bunaqa holatlar ko'p yoki qiz balog'atga yetganda ona o'rgatadigan vazifalar bor bu ham bizlarda hozir oqsayotgan joyimiz ikkinchisi bir dasturxon ustida o'tirganda bir davrada o'tirganda ota farzandni o'tirgizdirib qo'yib haqiqiy musulmonlikni arkoni bo'lgan la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasini o'rgatib qo'ymoqlik ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu kalimalarini ma'nolari ila o'rgatib qo'yishlik vazifasi edi agar bilmasa biladirgan odamga bo'lsa ham o'rgatishlik kerak lekin ba'zan nikohga kelayotgan kuyov to'ralarimiz bilan birga mashinada ketayotganimizda yetmish foiz bolalarimiz shu kalimani ayta olmayapti azizlar buni imtihon qilmoqlik uchun man taklif qilardim hamma uyga borib o'zini bolasidan bir qator so'rab qo'yishlikni gapimiz qanchalik darajada tasdiq yoki notasdiq bo'lishligi uchun o'tirib qizimizdan o'g'limizdan qani la ilaha illalloh muhammad rasululloh ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasini to'g'ri bexato qila ayta oladimi yoki yo'qmi mana bu narsaga bir e'tibor qilishlik ho'p buni ham qilganlarga allohning rizoligi bo'lsin rahmati bo'lsin shunaqa e'tibor qilib hatto bolasini qur'on o'qiydigan la ilaha illalloh deydigan pokiza yuradigan tahorat hammasini o'rgatdi lekin masalani bitta tomoni bor buni hech kim e'tibor ham qilmaydi yoki o'zi o'rganishsa ham qolmaydi bu janoza kafanlash va mayit yuvish holatlari azizlar buni har bir farzand bilishligi bo'lgan va o'z farzandlik burchini ado qilishligi kerak bo'lgan amallar lekin mana shu narsani ham biz bilmaymiz ekan men imtihon uchun juda ko'p birodarlarimizdan so'radim janoza duosini bilasizmi deb ko'pchilik bilmaydi ekan otangiz o'tganmilar ha o'tib ketganlar janozasi nima qilgansiz bilmayman deydilar farzand bo'la turib otani janozasini o'qimaslik bu butun umr armonda o'tib ketishlik azizlar yoshi katta odamlar bilan gaplashganimda ko'ziga yosh olib domla otamni janozasida men betahorat turganman bilmaganman shu narsani deyaptilar lekin shuni o'rgatib qo'ysa farzand ota uchun ona uchun yurakdan chiqarib duo qiladigan bo'ladi azizlar to'g'ri janoza duosida imomga iqtido qildim deb hech narsa o'qimasdan to'rt takbir ila aytilgan namoz namoz lekin janoza duolarini o'zi orqada turib aytib tursa qanday ham go'zal farzand qalbidan chiqadi ayniqsa otani oxirgi safarga kuzatishlikda o'zi kalimani talqin qilib o'zi qur'on o'qib peshonani peshonasiga qo'yib alvido otajonim deb kuzatib qo'ygan farzand bu baxtli farzand mana shu narsalarga e'tibor qilishimiz kerak bizlar u katta narsalarni o'rgatib boshqalarga eng oddiy narsalar bu hammaga kerak bo'ladigan narsa hamma uchun zaruriy narsalar hamma kattalar biladigan narsa buni o'rgatishlik uchun ilm ham kerak emas hamma katta otalarimiz biladigan faqatgina ba'zan bee'tiborlik qilib boshqa narsalarga qarab oddiy narsalardan uzoqlashib qolamiz ekan mana shu farzandlarda bizdagi qisman qisman haqlari bo'ladi azizlar mana bular amaliy shukurlar turkumiga kiradi inshaalloh mana bugun biz aqiqada o'tirib bir oz mana shu haqida gapirgan bo'ldik ilohim bundan keyin bolalarini tarbiya qilmoqchi bo'lganlar mana kattalarga murojaat qilsalar hoji dadalarga qo'ni qo'shnilarga bir nechta bolasini chiroyli namunali tarbiya qilib qo'yganlardan uyalmasdan so'rash kerak bolangizni qanday shunday tarbiya qildingiz men bola ko'ruvdim hoji dada yoki falonchi aka pistonchi tog'a amakijon nimalariga e'tibor beray desa haligi odam ey mana mana joyga e'tibor qilsangiz bolangiz yaxshi bo'ladi inshaalloh degan gaplarni aytadilar kelinglar duo qilaylik endi alloh taolo mana shu aqiqaga sababchi bo'lgan farzandni to'la mukammal inson bo'lib yetilishligini alloh nasib qilsin duoga qo'l ochib turgan hammalarimizni vujudimizga sabab bo'lgan ota onalarimizni hayot bo'lib turganlarni salomat qilsin hamma farzandlarga chiroyli tarbiya qilib qo'ygan azizlarimizni umrlari uzoq bo'lsin o'tib ketganlari bo'lsa qabrlari nurga to'lsin duoga qo'l ochib turgan barcha azizlarimizga alloh yaxshi farzandlar ato qilib farzandlarimizni bizdagi haqlarni ham chiroyli bajarishligimizni alloh muvaffaq aylasin وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماء السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يرد أن يكلمه الله إلا وحيا إلا وحيا أو من وراء وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدى نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزل أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم زكنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم بلغ مثل سواب ما قرأنا نور ما تلونا هدية الوسيلة إلى روح سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم أموات اللهم إنا نسألك الأفواه عافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم اقسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من هز الدنيا واساب الآخرة وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين